Hrvatski radio, obrazovni program. od miskog osnutka Rima 753. godine prije Krista, kada je Romul zaorao brazdu kojom je odredio bedeme Rima, taj je grad stalno bio u sukobu sa svojim susjedima. Boreći se sa trušćanima, Samničanima, Marcima i drugim narodima na Apeninskom poluotoku, Rimljani su obranili svoj grad i proširili njegovu vlast. Grčke kolonije i susjedni narodi u Italiji osjetili su moć rimskih legija. Međutim, Rim je osjetio gorčinu i poniženje poraza. Godine 390. prije Krista Gali su pobjedili rimsku vojsku i ušli u grad. Rimljani su se sklonili na brežuljku Kapitoliju, a i on je spašen zahvaljujući guskama koje su upozorile branitelje na prikradanje Gala. Galski kralj Breno tražio je da Rimljani isplate tisuću funti zlata u zamjenu za odlazak Gala iz grada. Kada su prisegnuli na te uvjete i zlato bilo doneseno, Gali nisu bili pošteni kod vaganja. Isprava krišom, a nakon toga i otvoreno, potezali su i skretali ravnotežu tezulja na vagi. Rimljani su se zbog toga razljutili, a Breno je, ismijavajući ih, skinuo svoj mač i stavio ga na tezulju s utezima. Kada su Rimljani pitali što to znači, Breno im je odgovorio, jao pobjeđenima. Rimljani tu pouku nikad nisu zaboravili. Rim je zagospodario Apeninskim poluotokom, a onda se sukobio s feničkom kolonijom Kartagom. U tri duga rata Rim je postao gospodar sredozemlja. Ali u Rimu sukobi koji su dugo tinjali buknuće upravo za života Gaja Marija na prijelazu drugog u prvo stoljeće prije Krista. O situaciji u Rimu u to vrijeme govori profesor povijesti Marijan Župan. Da vidite, to vrijeme u povijesti Rima vrijeme je nakon velikih i uspješnih osvajačkih ratova. Nakon osvajanja ogromnih područja, brojnih zemalja i stvaranja velike rimske države na području sredozemlja. Rim je u tim ratovima naime dovršio osvajanje Apirinskog poluotoka, to jest njegovih sjevernih dijelova. Osvojio je Patsku nizinu, to je dolina rijeke Pad, odnosno rijeke Po, gdje su živjeli Gali, područje koje su Rimljani nazivali Cisalpinskom Galijom, odnosno Galija s ove strane Alpa. Za razliku od onoga područja koje je nama poznato kao Galija, današnja Francuska, a koje su oni nazivali transalpijska Galija, to jest Galija s one strane Alpa. Međutim, Rim je osvajao izvan Italije. Zagospodario je zapadnim sredozemljem, Balkanom, istočnim sredozemljem, sjevernom Afrikom, ovladao gotovo cijelim sredozemljem, to jest mnogim državama uokolo na njegovim obalama. Tako je Rim, možemo slobodno reći, negdje od druge od e, sredine drugoga stoljeća prije Krista e, postao velika prava svjetska država. O svajačkim ratovima u Rimu se gomilaju velika bogatstva. Ona dolazi od ratnog plijena, ratne odštete, pljačke, nametnutih poreza. Pokoravaju se mnogi narodi, dovlači se tako u Rim veliki broj robova, dotječe puno novca, zlata, srebra, opljačkane robe, stječe se puno zemlje. Sve to poprilično je uzdrmalo temelje dotadašnjeg Rima. Tako e, su ti ratovi imali za posljedicu značajne promjene u rimskoj državi, u organizaciji države, gospodarstvu, društvu, vojsci, životu. E, tu se misli na način života, običaje i tako dalje. Zatim u kulturi, religiji i tako dalje. Ovdje se treba prije svega osvrnuti na one promjene koje će biti značajne za kasnije događaje, a u svezi sa Gaje Marijem, a to je gospodarsko propadanje slobodnog seljaštva, odnosno malog slobodnog seljačkog posjeda. Jer e, do osvajačkih ratova zemljoradnja je bila osnovica proizvodnje. E, ona se dakle zasnivala na radu slobodnog seljaštva. Međutim, od osvajačkih ratova u Rimu e, nalazimo ogromne mase robova i proizvodnja se od tada zasnivala na robovskom radu. Dakle, robovi su bili ti koji su e, držali veći dio ukupne proizvodnje. Tako da u to vrijeme se razvija i sve više jača klasično ropstvo e, nasuprot dotadašnjem patrijarhalnom još neizgrađenom ropstvu. Propadanje slobodnog seljaštva i njegovog malog posjeda zbiva se e, jer ne može izdržati konkurenciju veleposjeda, latifundija, e, koje se sve više šire. Naime, na tim latifundijama primjenjuje se masovni rad robova, njihov rad je jeftin, dakle proizvodni troškovi su vrlo mali i tako se na tim posjedima dobivaju velike količine e, jeftine robe E, kojoj slobodni seljak svojom proizvodnjom teško može konkurirati. S druge strane, sa Sicilije pristiže velika količina jeftinoga žita. Naime, Sicilija je pokorena zemlja i u njoj rimska vlast ubire desetinu žita. S tim žitom hrani vojsku, jeftinoga prodaje sirotinji. I tako kada se sve uzme u obzir, žita je bilo puno, a to je onda dovelo do pada njegove cijene i jednostavno rad seljaka nije se isplatio. Seljaci su propadali zbog jeftine robe koju su proizvodili robovi na velikim posjedima. Sve više su se zaduživali i da bi vratili dugove prodavali su svoja imanja. Tada bi odlazili u Rim u kojem su se ljudi sukobljavali oko podjele novo osvojene zemlje, raspodjele ratnoga plijena. Rim koji je do punskih ratova više bio nalik vojnom logoru sada je upoznao raskoš. Stari običaji su se kvarili, a u gradu građani su se raslojavali po svojoj moći, bogatstvu i podrijetlu. Na pomolu je bio novi sukob. Nobili, vitezovi i narod udruživali su se u političke skupine koji su se borile za moć u gradu. Rim se približavao građanskom ratu. Tko su bili nobili? E, to je bio stalež velikih zemljoposjednika koji su vršili državne službe i zato ih se naziva činovničkom ili senatskom aristokracijom. Budući da su obnašali državne službe koje su bile časne službe, oni se nisu smjeli baviti trgovinom, novčarstvom, e, osobito u smislu posuđivanja i zaraživanja s kamatom, što se tada držalo prilično nečasnim poslom. Pa su se onda time bavili vitezovi, to je dakle jedan novi stališ koji se naziva novčarska aristokracija. E, zajedno nobili i vitezovi čine grupaciju pod imenom optimati. A što je s propalim Oni odlaze u gradove Tamo postoji gradska sirotinja. E, ovi procesi propadanja slobodnog seljaštva veoma će utjecati na slabljenje vojske. Naime, vojnikom je mogao biti samo onaj tko je imao kakav posjed, kakvu imovinu. Seljaci su sada ostavši bez posjeda, e, prestali biti dužni odlaziti u vojsku, biti vojnicima a u, vojni, a vojsci s druge strane pretežiti dio činili su seljaci. Tako je bilo manjka vojnika i to je prouzročilo slabljenje vojske. Što je jasno onda e, dalje posljedično imalo za to da se javila opasnost po opstojnost države. U političkom životu Rima e, razvijaju se dvije stranke. Jedna je stranka populara, narodna stranka, čiji se pripadnici nazivaju populari, i oni predstavljaju puk, običan narod. S druge strane, to je optimatska stranka ili senatska stranka koja je dakle, imala oslonac u senatu, njeni pripadnici su optimati i oni predstavljaju onaj gornji aristokratski, bogataški sloj stanovništva. E, osim političkih konfrontacija između njih, vrlo često su se događali žestoki obračuni. Na primjer, u vrijeme za braće Grakho, kada je bilo i dosta mrtvih u tim sukobima. To su, dakle, bile borbe naroda i senata, siromašnih i onih bogatih i politički moćnih. Doba Gaja Marija vrijeme je također i kada se javljaju i one pojave i promjene koje će voditi e, slabljenju republikanskog sustava vlasti staroga Rima jačanju monarhističkih tendencija, što će onda konačno za manje od jednog stoljeća rezultirati završetkom razdoblja Rimske republike i uspostavom Rimskog carstva. Godina rođenja Gaja Marija nije pouzdano određena. Uglavnom se navodi da je rođen na prijelazu 158. na 157. godinu prije Krista. Njegovo podrijetlo i karakter predodredili su ga za vojničku karijeru. Gaj Marije bio je priprostok, siromašnog podrijetla. On je poticao iz običnog naroda, puka. Odrastao je na selu, je živio vrlo jednostavnim životom i bio je veoma male izobrazbe. Naime, on nije poznavao grčki jezik, nije bio upućen u grčku književnost, što je u ono vrijeme bilo uobičajeno kod viših staleža. Od ranih madenačkih dana on se nalazi u vojsci koja će e, po svema predodrediti njegov život. Ženitbenim vezama povezao se sa starim i utjecajnim patricijskim rodom Julijevaca – što mu je trebalo pripomoći u izgradnji, u stvaranju njegove političke i vojne karijere. Karakteristike ljudske osobine Gaja Marija ukazuju da je bio veoma kompleksna ličnost. O tome dolaze i e, do nas danas proturječni izvještaji. Tako stari pisci govore da je bio pošten, nepotkupljiv, ali isto tako i da je podmićivao da postigne ono što želi. Međutim, i častohlepan, vlastoljubiv, a osim toga naglašavaju da su mu vrline bile to što je bio samopouzdan, samosvjestan, odvažan, odriješit, ali opet i bezobziran, spreman da upotrijebi sva sredstva da bi ostvario svoj naum. U svakom slučaju neosporno je da je bio sposoban i nadaren vojskovođa, ali u politici nije bio tako mudar i vješt. Može se slobodno reći da je bio uspješniji vojskovođa nego političar. Razlozi tome mogli bi se naći u njegovoj prirodi koja je bila dosta agresivna, dosta je bio dinamične, agresivne naravi, vojnički odgajan, pa je na vlasti iskazivao mm, priličnu tvrdoću, krutost, žestinu. A osim toga, nije imao niti bogatstva, niti govorničkog dara za utjecanje na narod prilikom glasovanja, prilikom izbora, što su bile uobičajene metode, odnosno sredstva ili dobivanja izbora u to vrijeme, tako da se narodu dijelilo bogatstvo, odnosno novac, žito, tamo se priređivale igre i tako dalje. Grčki pisac Plutarh u svojim usporednim životopisima donosi nekoliko anegdota koje pokazuju Marijev karakter. Bio je vojnički tip koji nije previše mario za obrazovanje. Jer kako je po naravi bio muževan i stvoren za rat, te odgojen više kao vojnik nego kao građanin, čud mu na vlasti postade žestoka. Pripovjeda se da niti se upoznao s helenskom književnošću, niti se služio helenskim jezikom u ozbiljnim poslovima, smatrajući smiješnim izučavanje nauka, učitelji koji su podanici drugima. Kad je poslije svog drugog trijumfa pri posvećenju nekog hrama priređivao helenske predstave za narod, došao je u kazalište i tek što je sjeo, odmah se opet udaljio. Međutim, isticao se čvrstinom karaktera. Mogao je podnositi velike napore, kako u ratu, tako i u bolesti. Mariju pripisuju i umjerenost i čvrstinu, za koju je primjer njegovo držanje za vrijeme kirurške operacije. Imao je, kako se govori, na obje noge jako proširenje vena i kako mu je taj deformitet smetao, odluči da se preda u ruke kirurgu i pruži mu jednu nogu, ne davši se vezati, niti se pomaknuvši, niti zajauknuvši, nego podnjevši nepomična lica i šuteći neizdržive bolove pri operaciji. Ipak, kad je liječnik htio prijeći na drugu nogu, više ne dade, rekavši da vidi da izlječenje nije vrijedno bolova. Njegovo podrijetlo odredilo je i stranu koju će zastupati – Postao je jedan od uzdanica stranke populara, ali se nije vezao samo uz njih. Trebao mu je snažan zaštitnik koji će mu pomoći da dođe do visokih dužnosti u Rimu. U izgradnji svoje moći Marije se oslanjao na narod, na stranku populara. Zato se trudio pridobiti prosti puk i onda s njegovom snagom, s njegovom podrškom postići visoke političke i vojne položaje. Tako je, na primjer, stekao simpatije kod mnogih ljudi jer se hrabro sukobljavao sa senatom, udarao na uglednike, želeći tako pokazati da se bori za interese širokih slojeva naroda. Iskazivao je veliku samouvjerenost, jednostavan narodski način života. Ali znao je on postupati i drugčije u korist e, viših slojeva, a protivno nižim kako bi e, time stvorio dojam da ne mari ni za koju stranku, i da ga zanima jedino i samo opće dobro. Važniji politički uspjeh postiže postavši pučki tribun. U tome mu je veoma pomogao ugledni Cecilije Metel. Naime, pripadnici Marijeve obitelji generacijama su bili klijenti obitelji Metel, koji su onda bili njihovi patroni. E, odnos e, između patrona i klijenata je specifičan, naime, Patroni su bili zaštitnici klijentima, oni su ih predstavljali, pružali im zaštitu na sudu, pred magistratima, a klijenti s druge strane morali su im odavati vjernost, e, biti im poslušni, tako da na neki način e, može se reći da su bili u pravnoj ovisnosti o svojim patronima. Međutim, Marije je u kasnim razdoblju izrazio posvemašnju nezahvalnost prema Metelu. Jedan prilično loš odnos e, e, nanio mu je puno zla, a sve radi svoje koristi, radi svoga napredovanja, da bi postigao svoje ciljeve, da bi sebe uzvisio, e, čemu se vidi e, zapravo ali Marijeva karakterna crta bezobzirnosti. Jednom prilikom izgubio je dvoje izbore u jednome danu, ali toga nije nimalo pokolebalo. Izašao je opet na izbore za pretora, pretori su bili suci, u čemu se iskazuje njegova čvrstina duha, samouvjerenost, samopouzdanost. Izabran je s najmanje glasova, a još je bio optužen za podmićivanje, ali ipak uspio se iz toga nekako izvući. Naravno, Marije se najbolje snašao u vojsci. Svoju vojnu karijeru započeo je kao mladić u Hispaniji, ratujući pod Scipionom afričkim mlađim, čovjekom koji je razorio Kartagu. Tu se tako istakao da ga je Scipion pred zapovjednicima proglasio svojim nasljednikom u vojnoj slavi. Do vrha se vino u ratu s Jugurtom, kraljem Numidije. Prvo je kao legat ratovao pod zapovjedništvom Cecilija Metela i tu je svojim postupcima zaslužio poštovanje i divljenje vojnika. I premda je rat donosio mnogo teškoća, Nikad nije ustuknuo niti pred nekim velikim naporom, niti prezirao neke od sitnih, nego je nadmašivao sebi po činu ravne razboritošću i osjećajem za opću dobrobit. A s običnim se vojnicima natjecao u jednostavnosti i izdržljivosti, te tako stekao njihovu veliku naklonost. A za rimskog je vojnika najugodniji prizor kad vidi zapovjednika kako javno jede zajednički kruh, počiva na prostoj slamarici ili se s njime prihvaća posla oko nekog grova ili palisade. Čineći sve to i osvajajući srca vojnika, Marije ispuni brzo Afriku, a brzo i Rim svojim imenom i slavom. Povijest četvrtkom. Međutim, njegovi zvijezdani trenuci počet će kada će postati zapovjednik rimske vojske u ratu s Jugurtom. Govori profesor povijesti Marijan Župan. Rim je u razdoblju od 111. do 105. godine prije Krista ratovao s Numidijom. Numidija je bila jedna mala zemlja na području sjeverne Afrike. Njen kralj zvao se Jugurta. Taj rat se otegnuo, Rimljani su doživljavali neuspjehe, E, tako da, može se reći, veliki moćni Rim nikako nije mogao pobijediti, potući i onda osvojiti malu Numidiju. E, razlozi za to bili su prije svega u krizi i slabljenju rimske vojske, do čega je dolazilo uslijed propadanja slobodnog seljaštva, ali isto tako bila je prisutna loša disciplina nepoštivanje e, zapovjedne hijerarhije, e, zapovjednici su bili nesložni, e, a vojsku su vodili zapovjednici koji su bili nesposobni, ali isto tako i podmitljivi, pohlepni. Tako je Jugurta zlatom potkupljivao vojne zapovjednike. Jednom prilikom je rekao, podmitljiva li grada koji će ubrzo propasti ako mu se samo nađe kupac. Konačno, Skupština izabire Gaja Marija za konzula i zapovjednika u ovom ratu, jer ga se smatralo poštenim i nepotkupljivim. Poslije dugo vremena e, tako je e, bio izabran konzul koji e, nije bio iz redova nobila, jer, Rekli smo, Marije je bio prostog narodnog podrijetla. Marije nije pregovarao, odlučno je zaratio, pobjedio i zarobio Jugurtu kojega je onda vodio u svojem triumfu u Rimu. E, povjesničar Plutarh u svojim usporednim životopisima nešto drugčije priča o tome, ovom događaju. Naime, on kaže da je Cecilije Metel zapravo do dolaska Marija napravio najveći dio posla u pokoravanju Numidijaca, e, da je Sula zarobio Jugurtu. A Marije je došao u Numidiju kao konzul tek na kraju i pokupio zasluge, slavu i trijuf. E, bilo kako bilo, stranka populara e, osjetila je veliku naklonost prema Mariju. Osjetila je da bi on, e, obzirom njegovo porijeklo i, blisko bliskost sa narodom, mogao postati narodni vođa, budući da populari od braće Graha, pa kasnije do sada, nisu imali neke snažnije vođe. Marije je vratio ponos rimskim legijama, pobjedio je Jugurtu, pokorio je Numidiju i triumfalno ušao u Rim. Ali ni Sulina slava nije bila malena. Mnogi su smatrali da je Sula jednako zaslužen za pokoravanje Numidije kao i Marije. Da stvar bude gora, Sula je na svoj prsten pečatnjak dao urezati prizor kad mu Bokho predaje Jugurtu. I njime se stalno služio, time je još više izazivao Marija. Marijevi neprijatelji pripisivali su najveće vojne uspjehe Metelu i Suli – i tako su nastojali potkopati Marijev ugled kod Rimljana. Naravno sve je to razbjesnilo Marija i tu je početak njihovog nepomirljivog sukoba, sukoba između Lucija Kornelija Sule i Gaja Marija. Taj će sukob dovesti Rim do građanskog rata i na rub propasti. Ali taj je sukob privremeno prekinut novom opasnošću koja se za zapada primicala Rimu. Grad je ponovno trebao sposobnog vojskovođu i izbor je ponovno pao na Marija. Još e, dok je trajao rat e, s Jugurtom, negdje u isto vrijeme rimska država našla se u e, velikoj opasnosti. Naime, sa sjevera, a i sa zapada rimskim granicama zaprijetili su Cimbri i Teutoni. Oni su napali na Italiju i na Galiju. Bili su to, bila su to germanska plemena e, s područja Germanije e, sjeverno od rimske države. Stari pisci su germansku zemlju opisivali kao šumovitu, e, tamnu, e, naime toliko e, gusto drveće i šume su rasle da sunce nije prolazilo kroz to gusto granje pa je velikim dijelom bila tmurna i onako mračna. Vjerojatno uslijed prirodnih katastrofa e, ti Germani napuštaju svoja staništa i sele se prema e, jugu Europe tražeći nove prostore za život. E, pretpostavlja se da ih je dolazilo više stotina tisuća sa ženama i djecom. Rimska vojska doživjela je nekoliko poraza. Jedan je bio vrlo težak u Gali 105. godine prije Krista i smatra se najtežim rimskim porazom poslije e, onoga kanskog poraza. E, naime, e, iz vremena drugog punskog rata kada je Hannibal prodro u Italiju i 216. godine prije Krista zadao bitki kod Kane jedan od najvećih rimskih poraza. E, ti uspjesi Barbara namamili su ih da krenu na Italiju, e, na Rim, smatrajući da će ih lako osvojiti i opljačkati. I spas je ponovo pronađenu Mariju. E, naime, on je četiri puta zaredom biran za konzula i za zapovjednika u tome ratu protiv e, Cimbra i Teutona. Marije je prvo morao poraženu vojsku dovesti u red i pristupio je opsežnoj reorganizaciji vojske. Marije je svjestan da treba reformirati, ojačati oslabljenu vojsku da bi se moglo pomišljati na uspjeh u ratu. I zato je on, dok su Cimpri Teutoni e, lutali, harali, pogali Hispaniji, Hispanija to je današnja Španjolska, E, za to vrijeme Gaj Marije dakle izvršio reformu vojske, bilo je to krajem drugog stoljeća prije Krista. Zašto reforma? Vojska je slabila i trebalo je ojačati. Rimski robovlasnici e, trebali su jaku vojsku za gušenje ustanaka robova, seljaka, provincija, e, za obranu zemlje, ali i za nova osvajanja. Dotadašnja vojska bila je vojska građana, skupljana, raspuštana po potrebi. Ona je bila časna služba. I prema tome e, vojnicima, legionarima e, mogli su postati samo oni koji su imali kakav imetak. Tu se vidi ograničenje imovinskog cenzusa, odnosno rimski građani. Dakle, slično, slični uvjeti koji su bili postavljani i za bilo kakvu drugu časnu službu. Ti vojnici su se jasno sami opremali. Međutim, sada se stvara nova, stalna, plaćenička vojska. E, vojnik od države dobiva plaću, opremu, e, vojuje 16 godina, a nakon 16 godina ratovanja postaje veteran i kao veteran dobiva zemlju na kojoj će se skrasiti i na kojoj će moći e, živjeti nadalje. U vojsku može ući svatko tko je htio, i oni bez posjeda i beskućnici, a ponajviše je ulazila gradska sirotinja. Tako je, možemo reći, vojsku seljaka, imućnih građana, e, koja je bila časna služba onih koji imaju posjede, zamijenila plaćenička vojska gradske sirotinje i e, poticaj koji je dotada za borbu e, bio u dodjeli zemlje i prije svega u časti, od sada će poticaj za borbu biti prije svega novac. Marije je kao uspješan vojskovođa prvo vojsku doveo u red stalnim marševima i vježbama. Uveo je čvrstu stegu koja je oduvijek krasila rimske legije i odbio je prihvatiti bitku s barbarima dok još nije bio spreman za odlučni okršaj. Sa svojim je vojskom ustrajno pratio barbare dok su oni harali Galijom i sjevernom Italijom. Uz to počeo je navikavati svoje vojnike na strašan izgled protivnika. Vojnike je po skupinama postavljao na šanac i naređivao da promatraju neprijatelje, pa ih tako navikavao da podnose njihov lik i da izdržavaju divlje krikove koji su bili po svema neprirodni i zvjerski, te da se upoznaju s njihovom opremom i manevrima, čineći s vremenom da je gledanjem ta strašna vanština njihovim mislima postajala običnom. Smatrao je najme da strašnim objektima njihova novina krivo pridaje mnoge osobine kojih oni stvarno nemaju. Tako i kod njih svakodnevno gledanje ne samo da je oduzimalo ponešto od njihova zaprepaštenja, nego je također pod prijetnjama Barbara i njihovim nepodnošljivim hvalisanjem rasla u njima srđba, zagrijavajući i raspaljujući im duhove. Međutim, konačni se sukob nije mogao više odgađati. Barbari su krenuli prema Rimu. Konačno, Barbari su dignuli tabor i e, pored Rimljena krenuli prijeći preko Alpa, a onda dalje u Italiju. E, Plutarh opisuje da ih je bilo toliko puno da su šest dana prolazili pokraj rimskog tabora i podrugljivo dovikali, dovikivali rimljanima imaju li ovi što poručiti svojim ženama jer će oni uskoro stići k njima, aludirajući kako oni odlaze u Italiju, a rimljani se utaborili i ne miču se. Povijest četvrtkom U dvije bitke Marije je porazio Cimbre i Teutonce. Prvo je kod sekstijskih toplica porazio Teutonce. O toj bici Plutarh piše. Kad su dakle Rimljani, sačekavši Barbare i srazivši se s njima, zaustavili njihov juriš prema gore. Potiskivani, oni su pomalo uzmicali u ravnicu. I kad su se prvi već svrstavali u bojne redove na ravnu zemljištu, nastade vika i pometnja u njihovoj pozadini. Kad je buka bitke doprla do uzvisina koje on zaposio, natjeravši svoje ljude u trk i uz glasne poklike, udari neprijatelju u leđa, ubijajući one sasvim od ostrag. Potiravši one pred sobom, ovi ubrzo dovedoše svu vojsku u pometnju i pod napadom s dviju strana barbari ne izdržaše dugo, nego raskinuvši vojni poredak udariše u bijeg a Rimljani, progoneći ih ili žive pohvataše ili sasjehoše preko sto tisuća ljudi, a kad se dočepaše njihovih šatora, kola i stvari, vojnici glasanjem odlučiše dati Mariju sve osim onog što su barbari sami pokrali. Vojska nije bučno slavila pobjedu, još su Cimbri u punoj snazi prijetili Rimu. Marija je otišao u Rim, gdje je odbio proslaviti trijumf za pobjedu na Teutoncima. Vratio se svojim vojnicima i spremao se na odlučnu bitku s Cimbrima. U međuvremenu uveo je novost u konstrukciji koplja – do tada je drveni dio koplja bio pričušćen za željezni šiljak sa dva željezna klina. Marije jedan zamijenio s drvenim klinom, koji se lako lomi, tako da bi se koplje koje se zabilo u tijelo ili štit savilo prema zemlji, nakon što pukne drveni klin. Tako bi se neprijateljskom vojniku otežalo kretanje. Kod Vercele Marijeva se vojska sukobila s cimbrima. Taj put nisu napali na Rimljane čelom, nego skrećući udesno nastojali su ih pomalo odvući da ih uklješte između sebe i svoje pješadije koja je bila postrojena slijeva. I rimski vojskovođe prozreše rukavu zamku, ali ne stigoše zadržati vojnike, nego kad je jedan od njih povikao da neprijatelji bježe, svi nagrnuše da ih progone. I u to navali barbarska pješadija poput beskrajna uzbibana mora. Tada se Marije, opravši ruke i podigavši ih prema nebu, zavjetova prinijeti bogovima veliku žrtvu. Pripovjeda se također da je Marije, prinjevši žrtvu, kada su mu bila pokazana žrtvena znamenja, glasno uskliknuo Moja je pobjeda. Rimljani su u toj bici nadmoćno pobjedili, ali su vidjeli tragičan prizor. Germani se nisu lako rastajali od slobode, radije su birali smrt. A kad su bjegunce potisnuli prema njihovoj ogradi od kolja, namiriše se Rimljani na najtragičniji prizor jer žene u crnim haljinama, stojeći na kolima, ubijahu bjegunce, svoje muževe, braću, očeve i, daveći svoju nejaku djecu vlastitim rukama, bacahu ih pod kotače i pod noge teretne stoke, a zatim ubijahu i sebe. Marijeva je slava dostigla nebesa, proglašen je spasiteljem Rima, ali su njegove nevolje tek počele. Stari suparnik Sula ponovo je svojim postupcima, smjelošću i vojničkom vještinom potamnio sjaj Marijeve pobjede. Sula se istakao u ratu s Cimbrima i Teutoncima, a u samom je gradu okupljao stranku optimata. Marije se još više ubacio u svijet politike, ali njegov vojnički karakter nije bio baš pogodan za zuptivnost dnevne politike. Povezao se sa Saturninom, čovjekom koji se istakao nedjelima i drskošću. Marije je želio biti blizak svjetini, zazirao je od aristokrata i u takvoj se situaciji lako odlučivao za drska i podla dijela. Zazirući od aristokrata, ulagujući se svjetini, usudi se počiniti dijelo krajnje podlo i podmuklo. Kad su naime k njemu došli noću prvi ljudi u gradu i tražili njegovu podršku protiv Saturnina, on bez njihova znanja na druga vrata pusti njega u kuću. Zatim, navodeći kao razlog želučanu dijareju, trčao je kroz kuću najzmjence sad k njima, sad k njemu, huškajući i podjarujući ih uzajamno. A onda je u samoj blizini Rima izbio novi rat. Pobunili su se rimski saveznici, govori profesor povijesti Marijan Župan. Saveznički rat u starom Rimu vodio se od 91. do 88. godine prije Krista. Radi se naime o tome da su italski saveznici a to su pokoreni italski stanovnici, e, pokorene općine, gradovi, imali status saveznika, određenu autonomiju, ali nisu imali status e, rimskog građanstva. I ti italski saveznici dakle tražili su rimsko građansko pravo. E, Rim to odbija, ne daje. Došlo je do ustanka u kojem su italski saveznici uspjeli isposlovati, postići E, status rimskog građanstva, dakle rimska građanska prava. U tome ratu e, porasla je moć i ugled jednog drugog vojskovođe. Bio je to Lucije Kornelije Sula, a Marijeva slava okrnjena. E, Sula je bio plemenitog porijekla iz starog patricijskog roda veoma izobražen, e, sposoban vojskovođa, ali isto tako egoističan, pohlepan, gramziv, brutalan. U Rimu se spremao građanski rat. Napetosti između naroda i aristokracije dostigle su točku usijanja, a osobni sukob Marija i Sule još je više potpalio vatru rata. Povod za sukob bilo je zapovjedništvo u ratu s ponskim kraljem Mitridatom VI Eupatorom. U Rimu se u razdoblju od 88. do 82. godine prije Krista vodi prvi građanski rat. Rat između Gaja Marija i Lucija Kornelija Sule. Naime, kako je došlo do tog rata? E, na istoku protiv Rima zaratio je ponski kralj Mitridat VI. On je vladao područjima e, sjevernog dijela Male Azije, istočnim i sjevernim obalama Crnoga mora, koje se na latinskom naziva Pontus Euxinus, otuda i naziv Pont za njegovu državu. E, Metridat je želio proširiti svoju vlast i zato je napao rimsku provinciju Aziju. Uspio je zauzeti, pa je zauzeo Grčku, povezao se sa pobunjenim Italcima. I tako je velika opasnost zaprijetila Rimu i Italiji. I trebalo je hitno nešto poduzeti a to znači e, poslati vojsku na Mitridata i potući ga. E, Plutarh e, nešto drugčije govori o početku rata sa Mitridatom. Naime, on kaže da Mariju nije odgovarao mir, da se u politici nije dobro snalazio kao u ratovima. Bio je u drugom planu, pa je trebao rat gdje se najbolje može iskazati to su okolnosti gdje mu raste moć, e, slava i zato je Marije izazvao Mitridata, dakle da bi izbio novi rat u kojem će se on opet izdići. I e, u tom trenutku e, bira se zapovjednik vojske koja će krenuti na Mitridata. Senat izabire Sulu. Skupština pak za zapovjednika vojske postavlja svog eksponenta Gaja Marija. Tu se vidi sukob skupštine naroda i senata, dakle sukob populara i optimata koji su bili predvođeni Marijem i Sulom. Obojica su prikupili svoje najamničke vojske. E, u samome Rimu Marije uklanja i ubija mnoge suline pristaše pa je Sula sa svojom vojskom onda krenuo na Rim protiv Marija i njegovih pristalica. I tako je počeo prvi građanski rat. Nakon što je s vojskom ušao u Rim, Sula je sazvao senat i dao izglasati smrtnu presudu Mariju. Bježeći od sigurne smrti, Marije se ukrcao na brod koji je nošen vjetrom plovio uz obalu Italije. Međutim, vjetar se okrenuo i zapuhao prema obali donoseći velike valove koji su prijetili da će razbiti brod. Marija i pratnja morali su se iskrcati na obalu gdje su lutali u oskudici krijući se od naoružanih ophodnji. Marije nije klonuo duhom, pouzdao se u svoju sudbinu koja mu se prikazala dok je bio mlad. Navodno dok je šetao oko svog sela uhvatio je gornju haljinu orlovskog gnjezdo koje je padalo. U gnjezdo je bilo sedam mladih orlova. Kada su za to čuli njegovi roditelji, raspitali su se o značenju tog događaja kod Gatalaca. Oni su im rekli da će njihov sin postati najznamenitiji od svih Rimljana i da će po sili sudbine sedam puta primiti vrhovno zapovjedništvo i vlast. Međutim, snovi o sedmom konzulatu raspršili su se pri pogledu na konjanički odred koji je jahao u upornom trku. Marije je bio odveden u grad Minturnu. Iako je senatska odluka bila da svako mjesto pod rimskom vlašću mora ubiti Marija, gradske su vlasti odlučile se posavjetovati o tom pitanju, a Marija su dali na čuvanje u kuću Fanije, žene za koju se smatralo da mu nije sklona. Naime, Fanija se rastala od svog muža i tražila je nazad svoj pozamašni mirac. Ali muž tvrdio da je ona preljubnica i razuzdana žena. Marije za vrijeme svog šestog konzulata predsjedao tom suđenju i njemu su se zgadila oba supružnika. Mužu je zapovjedio da vrati mirac, a ženi je kao znak nečasnosti odredio globu od četiri mjedena novčića. Usproko svim očekivanjima, Fanija je dobro i pošteno postupala s Marijem. Međutim, gradski su vječnici odlučili pogubiti Marija, ali nije lako bilo ubiti šesterostrukog rimskog konzula. Jedan konjanik rodom Gal ili Cimbar, uzevši mač, uđe k njemu a kako onaj dio sobe u kojem je Marije baš počivao nije bio dobro osvjetljen, nego je bio u polumraku, pripovjeda se da se onom vojniku učinilo da Marijeve oči isijavaju jak plamen, a da iz duboke sjene dolazi strašan glas. Ti se, dakle, čovječe, doista usuđuješ ubiti Gaja Marija. Pobjegavši s mjesta iz sobe i bacivši javno nasred kuće mač na zemlju, Barbarin se dohvati vrata vičući samo ovo. Ne mogu ubiti Gaja Marija, sve da kako obuzme za prepaštenje, zatim sažaljenje, pa kajanje zbog odluke i prebacivanje sebi samima što su donijeli odluku nezakonitu i nezahvalnu prema spasiocu Italije, kome ne biti na pomoć bila bi strašna stvar. Marije je potom pobjegao u Afriku, gdje se skrivao od progonitelja, a tada mu se osmijehnula sreća. E, Sula je otišao na istok protiv Mitridata. To je iskoristio Marije, vraća se i u svojih, uz pomoć svojih e, pristaša to su bili Marijevci, preuzima vlast u Rimu. Senat sastavši se posla Cini i Mariju poslanike, moleći ih da uđu u grad i da poštede građane. Cina je primio poslanike sjedeći kao konzul na svojoj kurulskoj stolici i dao im je ljubezan odgovor, ali Marije je stajao pokraj konzulove stolice ne govoreći ni riječi, no tvrdoća njegovog lica i mrk pogled neprestano su jasno pokazivali da će grad odmah napuniti krvoprolićem. I tada kreće sa velikim terorom, ubijanjima, likvidacijama e, svojih protivnika, sulinih pristaša. Osobito su se u tome istakli e, bardijejci, pripadnici njegove tjelesne straže, koji su ubijali e, na svaki Marijev mig. Pa su čak, kažu, ubijali i one kojima Marije nije odzdravljao. Tako da su se mnogi građani, pa čak i nekadašnji prijatelji Marijevi bojali sresce s njime, plašeći se što će se dogoditi ako ga pozdrave, a on ima ne ozdravi. Očito da bi onda eli, e, tjelesna straža odmah skočila na toga jer je to bio znak da ga treba likvidirati. Tako je bila uspostavljena Marijeva strahovlada. I usred tih e, gužvi, meteža, likvidacija, uskoro Marije umire. Povijest četvrtkom. Marije je umro 86. godine prije Krista. Neki tvrde da je umro od upale porebrice. Drugi govore da je pred kraj života u strahu od sulinog povratka odao se pijanstvu. A neki su smatrali da je pao u čudno ludilo, misleći da je zapovjednik u ratu s Mitridatom. Sula je pobjeđivao velike Mitridatove vojske i jasno davao do znanja da će nakon završetka rata doći u Rim, kako bi sredio račune s Marijevcima. Plutarh u svojim usporednim životopisima opisuje zadnje Marijeve dane kao dane straha i zebnje ali on sam, kad je već bio sasvim na kraju snaga od napora i kao da je bio preplavljen brigama i iznemogao, nije više imao snage u duši koja je drhtala pri pomisli na nov rat i borbe, na strahove čiju je strahotu poznavao iz iskustva i na umor, promišljajući da se neće izlagati opasnosti protiv Oktavija i Merule koji zapovjedaju ruljom i buntovnim ološem, nego da na nj ide onaj slavni Sula koji ga je nekoć istjerao iz domovine, a sada je stjerao Mitridata na obale Crnog mora. Satiran takvim razmišljanjima i dozivajući sebi pred oči svoje dugo lutanje, bježanja i opasnosti dok je bio gonjen kopnom i morem, zapadao je u strašnu tjeskobu, noćne strave i snove pune nemira u kojima mu se stalno činilo da čuje neki glas. Strašan ležaj je lavlji i kada lav je daleko. Povijest četvrtkom Slušali ste još jednu emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija Povijest četvrtkom. Za vas su je danas pripremili glazbena urednica Melita Jambrošić. Tekstove čitao Janoš Remer. Tonski snimili Marija Pečnik i Daniel Turk. Uredili i vodili Nataša Ricijaš i Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja idućeg četvrtka.